moderna mondo, moderna rubo. Ni ciui, homoi en la dudec unua iarcento, certe admiras nian modernan mondon. Dum la lasta iarcento, precipe dum la lasta quindec iaroi, la atingoi de la homaro en scienzo cae tecnologio sendube ciutage gapigas nin. Mi ne besonas citi la amason da apparatoi cae rimedoi ciui nun tempe faciligas nian vivon, pri ciui niai avoi appena o povus imagi. Cefe en la campo de comunicado, de simpla compact disco al plei potenzae computiloi, oni povus mencii tutan liston. Bonege, IEN estas nia admirinda nova mondo. Cune con tiu lavango da inventajoi, en sencesa rapida sinsequo, ofte la tecnologiae modernajoi rapide malactualigas, cae farigas senutilai, favore al pli modernai, pli COMFORTAI modeloi telefon apparato accettita anta ses monatoi, iam ne contentigas la usanton quiu tui emas anstatauigi gin per pli nova cun ecrana avantaggio, exemple. Cai fot machino iam ne taugas, char nova modelo estas pli compacta cai havas pli atingo povan telescopon cae oni ciam desiras novan televid apparaton, pli grandan, cae cun pli detala videblezzo. Oni povas tui compreni cio resultas de tia vertigia spiralo. Nun tempe gi productas timige grandan amasson da elektronica rubo en la tuta mondo. Temas pritunoi cae tunoi da materialo ciu mixas plaston cun la tiel nomatei pesai metalloi. Plumbo, hidrargo, cadmio. Ien la problemo. Citiui metalloi estas tre dangerai al homa sano. Paralele cun tiu progresso, plei multei landoi ne preparis sin por prisorgi tiun rubon. Oni calculas che quindec milionoi da tunoi da electronica rubo productigas ciu iare, precipe en industriai landoi. Nur dec procentoi estas reusatai per recicla tecnico. Oni simple forgetas gin sen attente cae gi contagias la grundon, la aquon de riveroi, lagoi, cae maroi. Ricei landoi transportas gin al mal ricei landoi, inter alie al Brasilo. Cae Brasilo mem ne tre raitas plendi pritio, char gi estas la evoluanta lando quiu productas plei grandan quanton da tia rubo. Tio signifas, che ciu iare oni forgetas citie po cent mil computiloi, cent dec quintunoi da friduioi, dec sep mil tunoi da presiloi, du mil tunoi da postelefonoi. Sesdec dec procentoi el la plen crescai cae adolescai homoi posedas postelefonon. Cae pli, cae pli da televida paratoi estas vendatai ciutage en la Brasila Stato San Paulo, oni starigis legion, quiu devigas firmoin, quiu productas, vendas, au importas tiuin electronicajoin, que ili mem poste reacceptu ilin, cae conducu ilin al secura celo. Cae in tiu stato, oni nun organizas taugain punctoin por deponado de tiu speciala materialo. Sed la lojantaro devas educidi por active partopreni en tiu grava iniciato. Moderna mondo, moderna rubo. Temas fakte pri spezzo de silenta dangera tsunamo el gemiajoi. Por eviti tragedion, necessas generatio de moderne educitae homoi.